en van die poortwachters gegee, na die eis van elke dag, en hulle het die heilige gaves afgegee aan die leviete, en die leviete aan die seens van Ron.